บุ๊กทูหนึ่งร้อย เอกาโต Εκατό. คำวิเศษ เอปิริมาตา Επιρρήματα. เคย ยังไม่เคย ήδη ποτέ μέχρι τώρα Ήδη. Ποτέ μέχρι τώρα. คุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง έχετε ήδη επισκεφτεί το Βερολίνο Έχετε ήδη επισκεφτεί το Βερολίνο. ไม่ ยังไม่เคยเลยครับ όχι ποτέ μέχρι τώρα Όχι. Ποτέ μέχρι τώρα. ใคร ไม่มีใคร κάποιος κανείς κανένας Κάποιος. Κανείς. Κανένας. คุณรู้จักใครที่นี่ไหมครับ ξέρετε κάποιον εδώ Ξέρετε κάποιον εδώ. ไม่ ผมไม่รู้จักใครที่นี่ครับ όχι δεν ξέρω κανέναν εδώ Όχι. Δεν ξέρω κανέναν εδώ. อีกนิด อีกไม่นาน ακόμα όχι πια πλέον Ακόμα. Όχι πια. Πλέον. คุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหม θα μείνετε πολύ ακόμα εδώ Θα μείνετε πολύ ακόμα εδώ. ไม่ ผมอยู่ที่นี่อีกไม่นานครับ όχι θα φύγω σύντομα Όχι. Θα φύγω σύντομα. อะไรอีก ไม่อีกแล้ว κάτι ακόμα τίποτα άλλο Κάτι ακόμα. Τίποτα άλλο. คุณอยากดื่มอะไรอีกไหม θα θέλατε να πιείτε κάτι ακόμα Θα θέλατε να πιείτε κάτι ακόμα. ไม่ ผมไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วครับ όχι δεν θα ήθελα τίποτα άλλο Όχι. Δεν θα ήθελα τίποτα άλλο. อะไรบ้างแล้ว ยังไม่เลย ήδη κάτι τίποτα ακόμα Ήδη κάτι. Τίποτα ακόμα. คุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหม έχετε φάει ήδη κάτι Έχετε φάει ήδη κάτι. ไม่ ผมยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยครับ όχι δεν έχω φάει τίποτα ακόμα Όχι. Δεν έχω φάει τίποτα ακόμα. มีใครอีก ไม่มีใครอีกแล้ว κάποιος ακόμα κανείς άλλος Κάποιος ακόμα.